HODOIPOROI kai PLATANOS Hodoiporoi therus horae peri mesembrian hupo kalmatos trujomenoi hos etheasanto platanon, hupo tauten catanteesantes cae entae schiae cataclisentes anepavonto. Anablepsantes de eis ten platanon, elegon pros aleelus hos anopheles estin anthropois tuto acarpon to dendron. Hede husa efe, o acharistoi, eti tes ex emu eurgesias apolauontes, achreian me cae acarpon apocaleite, huto cae ton anthropon tines atucheis eisin, hos cae euergetuntes tuus pelas epi te chrestoteti apisteistai.